Memore al Kurt Novembro estas bela monato, sed plena de nostalgio. La suno estas pala, gi brilas mal alte super la horizonto. La naturo prepara sin por vintra riposo. Falantai folioi rememorigas la canton de Yves Montand mortai folioi. Tion monaton oni pensas pli ofte pri pasintezo, pri homoi, kiu ne plu estas con ni. Mi volas raconti pri Kurt, mia multiara correspondanto el Norveguio. Ni correspondis plurain iaroin. Li foie sendis al mi mallongain messagioin en la reto, foifoe ni paroli sen skaipo, sed li preferi scribi in paper letteroin, quelc foie taipitain, quelc foie man scribitain per bela man caractero, ornamitai per malgrandai tut desegnajoi, au la foto in men faritai. Li usis perfectam esperanton, Liei letteroi havis literaturan nivelon. Mi racontis al li pri la historio de mia lando, pri pola musico, cae pri polae componistoi. Li amis muzikon cae li resignis pri la faco de bankisto por studi en music altlerneo. Li laboris kiel muzik instruisto, kai li amis sian fakom. Kelkfoie li sendis al mi mal longain filmoin kun infanoi dum la lezionoi. Cium noviaram mezon, ni samtempe auskultis en televido la concerton en Vieno, kai ni poste intersantis nijain impresoin antau olli li translocigis al Norvegujo, li vivis en Groenlando, kiu estis ligita cun Danlando, char li origine estis Dano. Li nascigis en Copenhago. La gepatroi estis esperantistoi, sed li nur maturage reinteresigis pri Esperanto. Dum li vivis en Groenlando, li helpis al sia bopatro je fiscaptado cae multe racontis pri pesa laboro sur la maro en severa climato. En Norveguio li havis bonan familion, la edzinon, gefiloin cae genepoin. Ci ludis je diversae music instrumentoi ciam la familio rencontigis, en la domo ludis orchestro. Nur la edzino maren nel musicumis. Si texis bela in texajoin sur traditiei texiloi. Mi havas heme quelca in tablotuco in donacita in Kurt ludis ancau en amatora teatro lia ŝatata verkisto estis Johano Christiano Andersen. Andersen estas precipe konata kiel fabelverkisto, sed li estis ankaŭ aŭtoro de teatraĵoj, rakontoj, romanoj kaj poemoj. Kurt rakontis al mi pri dana kaj norvega literaturo. Dank al li mi ec interesigis pri scandinavai landoi. Li partoprenis esperanto congreson en Reykjaviko. Oni racontis al mi, che li bel aspectis vestita in norvega popola jako. Li estis fascinita pri islandai sagaoi, quin li vidis en la museo. Same kiel muzikon, li amis la naturon. Li skiis pied marsis en tiu montara cruda terreno. Akompanis lin, kutime, la edzino au la genepoi. Li intentis visiti la schaf in zuloin. Sud Europa climato shainis al litro varma. Li vivis felice pro bonae familiae rilatoi, cae siei rat occupoi. Sed... Iun tagon mi ricevis laconican informon. Mi ne pluc respondos cun vi. Shoco, mal kolero. colero. Cial? Li acertigis min ofte pri la interesa interes correspondado li intentis visiti min en Polando. Do, kio okazis? Nun mi bedauras, ke mi ne respondis, ne demandis pri la kialo. Eble okazus tiu papilia efiko, kai tre malgranda ago povas multe shangi. Sed mi ne reagis, mi attendis dum plurai monatoi, lian letteron sed gi ne alvenis. Mi iam parolis pri la afero cun mia cun loggianto, cius la Norvegan. Li trasercis la reton, cae li trovis en malnova loca Norvega gazeto informon cun la foto de Kurt. Montara safte amo sercis perditan viron en Montara regiono. Oni trovis lian biciclon ce la voieto, set oni ne trovis lin. La dato convenis la daton de lia messaggio al mi. Pos du tagoi la gazeto informis oni trovis la corpom en abrupta abismo. Accidento. Ču hazarda? Tiu demando ne forlasas min. La tagon de mortintoi mi lumigos la candelon. Memore al curt.